Po praksi učenjaci kada govori o određeno, određeno meseli, obično naprave spomenu jezičko i terminološko značenje oni e, ri, riječi, odnosno teme o kojoj se govori, pa tako riječ zekat u arabskom jeziku znači nema, odnosno rast i tathir, čišćenje ili u trećem značenju zijade, povećanje, taharet, čistoća. A sve jedno, i prvo i drugo i treće značenje imaju veze sa, sa terminološkim značenjem, šarijaskim značenjem zekata. zekat, definicija zekata, ona zajednička definicija uglavnom oko koje su skoro složni učenjaci je hakun vađibun fej hasin da je to obavezno pravo <clears throat> u posebnom imetku u posebnom imetku ovdje se misli na da imeta na nama misli se na E, na životinje one koji su inače dozvoljeni da se jedu od domaćih životinja deva, krava, ovaca i koza misli se na ono što izađe iz zemlje na novčanice odnosno vozni novac prijet koji je bio zlato i srebro i trgovačka roba na po, zato kažemo poseban imetak, znači ni na sav imetak, nego na, na, na imetak za koji je došlo u širijetskim tekstima da se daje zekat na njeg. Keže li ta efeti mahsuse? Znači u posebnom imetku za posebnu skupinu, misli se ovdje kome se daje, daje se zekat o, u onih osam fondova koji spomenuti u koranskom ajetu, sur tebe kaže fi vaktin hasin u određeno vrijeme. Znači ima tačno vrijeme kad se daje zekat. A to je kada se uh, kada prođe godina dana na imeta koji je pregodinio nakon što prođe jedan haul, jedna godina dana. Nakon što je imetak dostigao nisab. <clears throat> to je otprilike ta definicija. Znači obavezno pravo u posebnom imetku za posebnu skupinu u posebno vrijeme ti detalji će se pojasniti naravno kako došlo u hadisma. Uglavnom, zekat je potvrđen i u Koranu i Sunnetu i po iđima učenjaka i na njegu ukazuje uh, zdrava logika kijas uh, e, odnosno analogija uh, od osnovnih šartova za davanje zekata prvi šart da je osoba musliman islam, znači prvi šart da, da bi osoba bila da, obazna da daje zekat je da je musliman ima ono poznata mesela mohata betul kufar before ili islam, da li su kafiri obavezni da obavljaju a, e, detaljni propise islama. U njoj, o toj mesela učenjaci glavno govori u knjizi iz Sula A naravno, osnova je da im se ne, pri, ne prima ništa od, od ogranaka vjere bez primanja islama. Pa zbog toga su učenjaci razilazili da li su onda obavezni, da, kad kažemo obaveznom smislu, da li će biti pitani na sudnjem danu za da pojedini e, stvari iz islama koji nisu radili. Pa skupina čenjaka smatra da, da kjafir, bez obzira što im se ne prima namaz, ne prima im se zekat, ne prima im se hađ, ne prima im se ništa bez islama, za, uh, bit će pitan i odgovarat će za, uh, za znači, ruknove islama, za vađibe vjeri, koji nisu radili. Dok druga skupina čanka smatra da nisu obavezni jer nemaju osnovnog šarta, a to je islama. To je tema za sebe druga, jedni i drugi imaju dokaze. E, znači, prvi uslov za davanje zakata je da je osoba musliman, drugi uslov da posjeduje nisabu i metku, tom određenom metku koju smo spomenuli, a govorit ćemo njemu detaljnije inšala. <clears throat> Znači, mora određenu količinu i metka imati. I treći šart je da prođe godina dana, da pregodini, ali ne na savi metak, to se ne odnosi na ono što izađe iz zemlje za plodove, za plodove koje, koji izađe iz zemlje, misli se ovdje na zrna se proizvode, <clears throat> povećenju činjaka, da govorit ćemo i o tom razilaženju. Znači, što sta tri, neka tri osnovna šarta za davanje zekata. Ovo govorim samo ako uvodila, sad ćemo eh, u hadisma ćemo govoriti detaljnije. <clears throat> Uglavnom, ovaj, ovdje je autor Abdullah Besan detaljnije govorio o bitnosti zakata, njegove važnosti sa strane, sa strane društva muslimanske zajednice, s obzirom da u islamu nema posebni poreza. Osnovni porez je vjerski porez, odnosno šerijeski, a to je zakat i sadekat ul fitr koji bude tokom Ramazana. A, iz, e, I sa te strane se e, dolaži do izraza, znači bitnost zakata i davanje zakata i e, odnosno govori o tome kako je znači islam došao sa nekim umjerenim pravcem umjerenim pravcem u raspodili imetka među ljudima kako bi bila e, uspostavljena neka ravnoteža među bogatim i siromašnim a, e, koja nije koja se ne može naći ni u a, ekstremnom komunizmu, ne socijalizmu, nego komunizmu, niti se može naći u ekstremnom a, kapitalizmu. Komunizam koji je došao sa idejom Kobayagi da, da svi ljudi da, ovaj, koriste isto i metak, svi, svi isto radi, svi isto koriste, jedu i tako dalje, ta a, poznata glupost na kojoj su zasnovali a, ovaj, jedan zajednički život i čak potomačili čitavu historiju da, da je ona zasnovana na tome kako se, kako se koristio uh, uh, imetak dobro na koji način se koristio, kako je nastalo, kako je upotrebljavano i tako da je čak podijeljena historija od, eh, od kamenog doba do, do savremenog doba, sve vezano za imetak, raspodijelu imetka. Dok su, dok su sa druge strane u krajnost otišli i e, kapitalisti e, time što, što u malom broj, u rukama mali broj broja malog broja ljudi završi većina imetka što danas ja prisutno i poznato u svijetu da jako malo ljudi posjeduje većinu imetka e, na čitom zemaljskoj kugli. A to je uglavnom od rezultata uh, <clears throat> kapitalizma dok je islam znači do, došao i e, e traži znači zahtjeva se od bogati može on imati koliko hoće ali mora izvršiti ove e, obaveze potrebe prema ostalim dijelovima stanovništva ljudi muslimana muslimanskoj zajednici koji imaju pravo na taj imetak sa ove ili one strane Uglavnom, ovaj, to je sad priča za sebe, da, da ne govorimo s te strane, nego to govorimo ovdje sam zato što je Abdullah da sam govorio u uvodnom dijelu o tome kako i zaista je to tačno, znači kako je Islam došao sa jednim najrealnijim, najprevednim načinom raspodili mjetka u smislu toga oporezivanja i uzimanja. <clears throat> Čak i sa strane države, kako država se opodi prema tome. <clears throat> Dobro. E, uglavnom, onaj ko odbije da daje zekat, pošto je on rukn islama, gdje znate, dobro, pričali smo o tome a, e, sa strane akide, onaj ko negira obavezu zekata, sa tim uvjerenjem po iđma učenjaka je kafir. <clears throat> Osim u dva slučaja, znači osoba koja, koja tek primila islam pa ne zna taj propis i drugi slučaj osoba koja živi daleko udalje od muslimanske sredine gdje nije mogla da nauči vjeru. To islamski pravnici navode dva slučaja, oso, dva stanja ljudi kojima se može kojima se u prvom momentu prima njihovo opravdanje da negiraju neki od ruknova islama. <clears throat> od njih je obaveza davanja zekata. Pa kada im se pojasni taj propis, ako delaju zdrave na tome, spušta se e, kufr tekfir na njih. A, a onaj ko ne negira obavezu davanja zekata, međutim ne daje. Došla je e, e, u širijeskim tekstu velika strašna prijetnja, kazna za onog koji, koji ne bude davao zekat. Poput kuranskog ajta, u suri Ali Imran. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allahu min fadli huwa khayran lahum. Neka nikako ne misli oni koji škrtare u onom što im Allah šano dao od svoje dobroti da je to za njih dobro. Odnosi se na zekat. Prvenstveno. <clears throat> Bel huwa sharru lahum. To je zlo za njih. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah bit će omotani, umotani, zamotani sa onim sa čime škrtare, sa imetkom s kojim škrtare koje ne daju, bit će sa time umotani, omotani na sudnjem danu. E, da je riječ o nečemu što je mu stehab dati, kao sadaka, ili što nije uopšte obaveza dati, ne bi došla ova prijetnja da će biti sa tim imetkom koje, koje škrtare, koji ne daju, da da on nije važiv da se dadne ne bi bila prijetnja došla da će biti omotan sa njim a to omotavanje se u stvari vraća na ono što došlo u vjerodostojnim hadisma poput hadisa kojeg bilježi Buhari u svom sahihu da je poslanik sam sam rekao men a ta Allahu malen felem yuaddi zakate kome Allah je šano dadne imetak i on ne da zekat na njega musil lahu yomen qiyamati shuja'an aqra kaže bi čemu prikazan predstavljen na sudnjem danu bit ćemo pokazan, prikazana zmija, otrovnica, a, to vrsta, od vrsta zmija koje imaju dvije tačke na vrhu glavi iznad očiju. Jutawiquhu yawm al-qiyamati thumma yaqul ta zmija će ga omotati na sunnjem danu i reći mu reče njemu ene maluke ene kenzuk ja sam tvoj metak, ja sam tvoje blago. Na koga se odnosi? Na ono ko ne da, naši ne da zekat. To će mu biti kazna na sudnji dan. Stalno to govori da je to strašna kazna, evo. Da je to strašna kazna. Ako <clears throat> je govori znači da je osoba eh, znači napravila veliki prekršaj. Izostala uh, eh, jedno najveće obaveza prema Allahu dželešanu. a naravno koris od nje imaju drugi Allahovi robovi. Dobro. E, ovo je samo kao uvodil prije što krenimo komentare hadisa. Doće nam ovdje prva dva, tri hadisa ćemo inšala uzeti. Prvi hadis je onaj nama dobro poznat hadis. Uglavnom ga islamski pravnici uh, i čak i uh, u knjigama hadijskim gdje su izvojeni hadis koji govori o propisima vjeri, stavljaju u, u, ovaj hadis stavljaju ga u poglavlje o zekatu. A to je hadis od Abdullah ibn Abasa, odnosno od Muaz ibn Žebela prepoznaćete ga, kaže, an, znači počnemo sa tim prvim hadisom, dođe po redu 166. hadis. An, an Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alim sallim Mu'ad ibn Jabal hina ba'athu ila Yemen. Kaže od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu ma da rekao da je Allahu poslanik sallallahu alim sallam rekao Abdullah ibn, uh, Abdullah ibn, uh, eh, Mu'az ibn Jabal pardon, uh, kada ga je poslao u Jemen. Poslao ga kao Jemen, vidjet ćemo poslije u komentaru, kao namjesnika i kao učenu osobu i kao namjesnika, ono koji prenosi vjeru, poučava i tako dalje. Spominjit ćemo to inšal detalje poslije. Šta mu je rekao? Naravno, da vas posjetim, znači mi navodimo ovdje hadise koji su mu tefeh monadih, znači koji su uh, spomenuti u Buhari i Muslimu. Hadis Mutefekon Alihi je onaj hadis koji prenosi Buhari muslim sva dva sahiha, musnet sa, sa lance prenoslaca od istoga shaba. Kaže, neke te ti qaumen ehle kitabin. Kaže, ti ćeš doći ljudima skupljuni ehli kitabija. Fe iza džitehum fed'uhum ila en ješhedu en la ilaha Allah. Vada Muhammed Rasulullah. Kaže, pa kada im dođeš, pozovi ih da posvjedoče da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahu poslanik. Fa in hum ata'u leke bidalik, fa akhbir hum anna Allahe kad farda alihim hamsata salavatim fi kuli jomin i valejda. Kaže, ako, ako ti oni postanu pokorni u tome, poslušajte, prihvate to. Šta znači? Da izgovori dva šehadete, da postanu muslimani. Kaže, obavijesti ih da je Allah Žešanu propisao njima pet namaza u toku dana i noći. Svakog dana i noći. فَإِنْهُمْ أَتَاعُوا لَكَ بِذَارِكَ Pa ako to ne povudu pokorni u tome, فَأَخْبِرُوا مَنَ اللَّهَ قَدْ فَرَدَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَدُ مِنْ أَغْنِعَهِمْ وَتُرَدُوا ila فُقَرَهِمْ Kaže, pa ako ti u tome budu pokorni, obavijesti da Allah obavezao, obavezao njih da daju sadaku. Sadaku da misli se zakat. Uzima se tuhadu min agnijahim, uzima se od bogatih, od rodu da fukorahim i vraća se i daje se siromašnima. Fein hum etahu leke bidhalik, ako ti postanu pokorni u tome, poslušajte, fe ija ke, ke, wa kerajme em valihim. Ako ti bude pokorni u tome, kaže, čuvaj se najvrijednijeg imetka njihovog. Odnosno, ne uzima njihov najvredniji imetak. Wattaqi da'wat al-mazlum i boj se dove mazluma onom kojem je učenje zulum. Fejnehu lejse bejneha wa bejne, bejne Allahi hijab. Kaže, jer između nje i između Allaha nema prepreke, nema hijaba, nema perde. <clears throat> to je tekst hadisa. Hadis smo tefku na lije. Znači, znam je ovdje spomenuto <clears throat> u što će ih pozivati, pa je spomenuto u dva šehadeta, u namaz i u zekat. A mi znamo da ima pet ruknova. I e, fali nam ovdje još post i hađ. Govorit ćemo o tom, vi ćemo šta je spominat glabe sam. Uglavnom, znači ovaj hadis, ovaj hadis u njemu je došlo da je a, poslanik sallallahu alaihi sallam poslao Muaz ibn Žebela u Jemen i kao daju i kao muallima, osobu koja učava ljude vjeri, i kao kadiju, i kao namisnika. <clears throat> Obično se, znači, u prvim vremenima u namjesniku uh, sakupljalo uglavnom sve ove osobine, znači, nije, nije, bilo, nije bilo u samom početku podijeljene funkcije, kao što danas imamo tako u početku, znači u početku ne samo isla, kod muslimana, nego i muslimana <clears throat> namisnik je obavljao više funkcija. A danas, danas to ne radi. Vjerovatno zbog više obaveza i zbog više ljudi, zbog veliko broja ljudi. Dobro. E, uglavnom, pojasnio mu je poslanik sallallahu alaihi wasallam ovdje, znači na samom početku, kako bi trebao da se obhodi Muaz ibn Džebel odnosno e, pojasnujemo mudro ophođenje u pozivanju ljudi u islam. I naravno, najbitnija stvar, odmah na samom početku je rekao da a, e, obavijestio ga kod koga će on doći. Pa mu kaže, neka se te ti kaumen ehli kitab, doći ćeš ljudima koji su ehli kitabije. Zašto je to bitno? Pa zato što svak, e, svaka vrsta ljudi svako stanje ljudi zahtjeva određen način opođenja prema njima. Znači, nije isto se razgovarati i pozivati u vjeru Elikitabije <clears throat> kao neko ko nije Elikitabija, kome ko nije došla nebeska knjiga, <clears throat> ko je muš ili ko je ateist, ko ne zna nikako ništa od vjeri. <clears throat> Svaka skupina ljudi ima specifičan način prilaza i govora o vjeri. Tako bi trebalo biti i kad osoba vodi od računa o tome, znači e, očekivate da ima uspjeha u davi. Prije nego što nekom pričaš nešto u davi, e, ovo govori o tome, znači to je argument, ovo je ujedno argument za to, da je, da je potrebno, korisno i pametno da znaš kome se obraćaš, na kom je stanje osoba, kako da mu priđeš, kako da nađeš, ono što kažu, jel, ključ do njegovog srca, jer ti je cilj da dostaviš istinu do njega. Allah Žešanu puče koga hoće. I s te strane, ovaj, ono što se zove ulična dava, s te strane ona ima kiks. Ulična dava ima kiks s ove strane. Ono što ti kada hodeš ulicom i hoćeš ljude da pozoveš u Islana koliko god naiđeš, što ti u stvari ono kome priđeš, ne znaš što je koje šta je on. Osim da ga pokušaš skužiti na osnovu njegove vanštine. I, I zato se dešavalo jako neobične stvari, smiješne stvari, absurdne stvari. Da dođeš čovjeku, pričaš, pozivaš ga islam, a čovjek predaje na, u medresi. Ti njega pozivaš islam, pričaš kako treba klanjati, kako je Kur'an objavio. Kako... Dešavalo se takve smiješne stvari. Jel? I čovjek slušaš u šan smisli i kaže, jel, ovaj, tako obavijesti. Ovaj, <clears throat> ili dođeš osobi nekoj pričaš, ne kontaš, ona uopšte nije musliman obraćaš se kao da je ona musliman, da joj nešto fali. Ili obraćaš se njoj kao da nije musliman, a ona musliman klanja namaz. Tako da, s te strane, znači, ta ulična dava ima mahan. <clears throat> ima mahan, u stvari, to govori da ulična dava, kada kažem ulična dava, ovaj, da smo razgovarati o njoj, ulična dava ima uspjeha, onda kada ti uspiješ izvući informaciju od osobe koju priđeš, da ustanoviš u kratkom vremenu ko je, šta je ona i da je onda prilagodiš govor. Naravno, sada to se ne oduži, ako tu uzme puno vremena, znači, e, znači to gubi, gubi efekt ta ulična dava. A, a, naravno, kad kaže ulična dava u smislu ovaj, toga da ulična dava ima svoju osnov, ulična dava su se bavili i vjerovjesnici, poslanici, odali su od mjesta do mjesta i ljudi pozoravali, pozivali vjeru. Veliki uspjeh imao početkom 20. stoljeća u uličnoj davi i e, Hasan el-Bena, e, začetnik vođa ihvanijske davi, ihvan muslimin, kada je to uradio u Egiptu, kada su ljudi muslimani to bili mnogo zastranili <clears throat> sa doznom, sa losom zapadnjaka, odnosno Engleza u Egipat. I oni zanimljivo znači da je on krenuo od kafani do kafani, od radnje do radnje, od kuće do kuće i ljudima pojašnjavaju pozivo islam. islamu naravno ne grubo i nesuvisno, nego na lijep način i da na pristupačan način da da se priže ljudima, da se, da se divne njihovo srce se postaknu. I imao je velikog uspija. Pogotovo u početku, znači u gradu Ismailije. Ali ono, poslije i u Kajro kad se preselio <clears throat> svoj ured. Znači, ulična dava u određenim momenti, u određenim okolnostima ima i tekako velikog efekta. A nekad, naravno, budeći e, potpuni kiks i promašaj. I zavisi od ljudi koji to radi, kako radi i tako dalje. <clears throat> E, ovdje sam skrinuo na tu temu zbog toga, zbog ovdje ovog, ovog bitnog momenta ovdje, što poslanik sallallahu alaihi wa sallam moja zaživjela obavješta odmah kome ide, kome dolazi. I da svoj način dao i opođenja e, prilagodi skupin ljudi kojima, koju se obraća. I onda uh, u nastavku poslanik sallallahu alaihi wa sallam pojašnjava Muaz ibn Džebelu uh, ono što mi danas zovemo ovaj prioriteti vjere. <clears throat> U što treba pozivati? Na što treba da se koncentrišemo? Čemu dati primat? To danas često ovaj, znaju ovaj, prigovarati nama čak, jel? A u stvari ispravni ono što Selefi prigovara i drugima. A to je da, da zapostavi uh, popravljanje akideskih devijaca kod ljudi i da počnu da pričaju o drugim stvarima, o ahlaku, o ovom, onom, a osoba a, po pitanju ki ide, Allah salamet, možda e, ovaj, e, i ni u islamu. A, a vas koncentracije smo na nahlak ili na, na zajedništvo, ista smo skupina, ista grupa, ista stranka, isti narod, to je ono što nas treba okupi, da ovo, da ono, a osoba po pitanju ki možda ni uopšte u islamu. Ima totalno pogrešno uvjerenje. Uvjerenje. A ovdje, znači, ovaj hadis nam presudi po tom pitanju. Znači, prioriteti vjerije su uh, detaljno pašeni u ovom hadisu. Jer ovdje poslanik Salam Sad, nakon što ga obavijesio da odlazi Kitabijama u Jemenu, uh, obavještava ga Uh, znači, kad kaže Ehle Kitabija, znači, što znači da, bude, da mora biti spreman da može sa njima ući u razgovor, u raspravu po pitanjima detalja vjeri. A onda ga obješava od najbitnju stvaru što se poziva i tim radostom išla. Najbitnija stvar što se poziva osoba je u akidu, u ispravnu akidu. Znači, osnove ispravne akide. I zato ovdje prva stvar što je rečena, kaže فَيْدَا جِئْتَهُمْ فَدْعُهُمْ إِلَا أَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَا إِلَا لَا وَأَنَا مُحَمَدُ رَسُولُ Kaže, kada im dođeš, kaže, pozovi ih, a u rivati došlo فَلْيَكُنْ أَوَلْ مَا تَدْعُهُمْ إِلَا Nego bude prvo u što ćeš i pozivati je šehadet. Znači, la ilah ilah ilah ne ima drugog Boga osim Allah Žešanu. A mi dobro znamo da kršćani i židovi, ehli kitabije, da oni, i oni su uh, sljedbenici knjige i oni vjeruju Boga. I oni vjeruju Boga. Vjeruju u sudnji dan. Vjeruju da su poslati vjerovjesnici. Ovo vjeruju do jednog, vjeruje ovaj do drugog. Otkud su da onda pozivamo u šehadet lajlaj? Zato što su oni tu imaju devijaciju. Znači oni imaju desio se kod njih širk. Skrenuli su čak sa razumijevanja la ila hilala. Nisu više monoteisti. Znači, prvo se pozivaju la ila hilala, znači učisti monoteizam, a u sklopu toga sastavni dio je druga, drugi šehadet, a to je da povjerujem u Muhameda da je Allaho poslanik. Ako u njega ne povjeru, je ono prvo danas kada neka kada hoćemo da kažemo dobro kako da znamo ovaj ko je vjernik ko nije vjernik nakon e, što je došla e, poslanstvo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem e, znači tačka koja razdvaja vjernike od nevjernika je to da li vjerujemo Muhameda kao vjerovjesnika ili ne vjerujemo Ne može osoba biti vjernik, a da ne vjeruje da je Muhammed Allahu poslanik, posljednji vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem I to je ona, ona, ona, znači, nit koja razvaja vjernika od nevjernika. Zašto govori? Zato što ovaj prisutna danas ona priča da je vjernik mako je vjere bio, l? Kogod vjeruje u Boga i, i da će biti pravda na, na onom anam gor svijetu, da je onaj, da je on vjer, ne možeš ti reći, ne možeš ti reći za njega da nije vjernik. I otkud ti znaš šta će biti gore, jel? Ko, ko će biti u pravu i čije će se više pikat. Ovo je naše, ono je njihovo i gotovo. Ne diraj ti njihovo, neki on ne diraj naše i tako. Što, je, što priča jako glupa, to, to je jako primitivna stvar. Da, da ima malo mozga u glavne, tako, tako je glupost priča. Na kraju ispada, pa dobro, o, o, kako si ti postao vjerni, bogat? Kako si ti postao, evo te ovdje Bošnjak, ubos, kako si ti postao vjernik? Došli Turci i donijeli islam. Nisi morao uopšte budući u islam, mogu se ostati vlak, kršćan i, i, i dalje. Mogu se ostati katolik, pravoslavac, što si primio islam? Ako je sve jedno, šta ćeš biti? Po toj logici. Ili onda ima smisla, oni što kažu vraca, onda ono prije vjer koji je bio. Ako je to isto, ako si prije bio islamo, nećemo vraca na ono što je bio prije, što je stariji. E, jako, znači, nesvjesno razmišljanje. Ali je rašireno kod nas. Rašireno prvenstveno zbog ovih pogrešnih akidetskih Eh, smjerova, pravaca koji su postojali u Bosni. Da se tretira ehl kitabije da su vjernici. Da se prema njima opodi kao vjernicima. I da se ne presuđuje njima da su kafiri, da će na sunje danu završiti u džehennem. A kaže, to prepustimo Allah ođešan. To je džehl, to je nevratan džehl. Da može neko biti musliman, vjernik da živi, da umre, na, ovaj, godnama živi i da tu stvar ne utvrdi, u stvari ona od koga vjeru učio, I on po tom pitanju ne zna ili misli da zna, ali nakaradno zna. Zna na način da ga to izvodi iz vjeri. Osim, možemo reći da džehla, da se ne može spustiti propis na njega. <clears throat> Znači, ona presudna stvar što presuđi eh, da kažemo, kada hoćemo da kažemo dobro, kako da znamo, evo, ovaj tvrdi da je vjernik, ona tvrdi da je vjernik, raznorazni pravci, kako da znamo ko je vjernik danas mi muslimani kako da znamo ko je vjernik samo samo ga pitaš vjeruje li Muhameda kao vjerovjesnika i vjeruje da znači kad kaže da vjeruje Muhameda da je vjerovjesnik znači došao u moj Kur'an mora ga slijediti to se podrazumijeva Ako vjeruje Muhameda, znači to je vjernik. Ne vjeruje Muhameda selam, ali džabe, džabe on sve priča, da vjeruje, nek priča šta hoće. Nek objašnjava od, od e, vjera Ibrahimova i, i Musa, i Isa, odakle god hoće, kako god hoće, koju god hoće knjigu. Znači sve dok ne povjeruje Muhammeda, selam, znači džaba ne pika se, ne broji se. Uh, sa, znači kada je došao Mohamed s.a.s. Sa, sa islamom, otad važi to pravilo. To je presudna stvar. I tu, ne, znači, tu muslima ne treba imati nikakve dileme i zabune oko toga. A nekad su tada namirno svjesno, nekad iz političkih razloga, nekad iz, iz tih pogrešnih uvjerenja, širi pogrešne stvari po ovom pitanju. I to na, ne među običnim ljudima, čak i od određenih vjerskih institucija, nažalost. <clears throat> Nakon toga, naravno, pazite ovdje, ako se sjećate, znači ovaj hadis, e, imamo kitabu Tevhidu, spominjali smo ga. I spominjaš se iz svog razloga, baš to, znači bitno spozivanje u la ilah ilala. Odnosno dva šehadeta. <clears throat> da je to najbitnija stvar. I zato danas kažemo zašto, zašto e, se smatra i tretira da je najbolji pravac davetski, najispravniji e, po pitanju prioriteta e, da se selefijski iz ovog razloga, što slijedi po ovom hadisu. Prvo što ljudi kod ljudi treba popraviti je akida. Jer kada akida se popravi i budu na ispravnom vjerovanju, naravno od običnih ljudi se traže osnovne stvari, ljudi koji su čeni i pametni traže se dublje, izučava se vjera i tako dalje, oko toga nema dileme. E, znači, nakon toga ima smisa da on popravlja ostale stvari nakaradna je stvar da se počinje od politike, od ahlaka, od eh, nekih udruživanja na nekim drugim osnovama, narodnim, eh, eh, državnim i tome slično. A to je jako rašio među muslimanima. Ne samo kod nas ovdje, nego u svim krajima islamskog svijeta. <clears throat> Sljedeći što mu kaže, E, nakon znači dva šehadeta na kojima je izgrađena narodna vjera i bez kojih e, ne važi ni jedan ibadet kada, se, kada to prihvate e, onda nakon toga poziva u najbitniji ibadet a to je namaz pet vakata namaza kao najjasnije obilježje nečijeg islama banštinom A nakon toga, ako to prihvate, počnu da klanjaju, pet vakata namazu u noći dan, nakon toga da daje zekat. Ponovno tekst hadisa, znači, da se daje zekat. Znači, to je došlo tekst, pričavamo što je došlo u hadisu. Sada se ovdje ono postavlja pitanje, e, što je ovdje sam spomenuti, namaz i zekat nakon dva šehadeta, gdje su post i hađe? Pa jedan od odgovora je to u stvari da je ovdje u hadisu došlo slično pojašeno, ono, naravno, nema sumnja kod toga da su post i hađ također rukona islama. I da ima isti onaj propis koji negira da su važib, da je to, da je to vjerenje kufra. A, na, na, jedan od odgovora je to zašto u hadisu došlo sam spomenuti ovo dva kaže da to da bude slično onome što je došlo u kuranskom ajetu a šta je došlo u kuranskom ajetu فإن تابوا وقاموا صلاة وآتوا زكاة فخلوا سبيلهم سورة توبة بيتي آيت بيتي آيت يا آيت كاكو زو جنات آيت السيف آيت سبلي فإذا سدخ الأشهر هورم فاقتلوا المشركين كذا بروجوا سويت ميسيتي أوبيا إتم مشركة حيث وجدتم دي قد ناجيت poznati ajetu Seif za koji u tefsiru Dželalein kaže da je derogirao stotine ajeta drugih koji govore o opraštanju, samilosti i tako dalje. A ispravno stvar da nije tako, jel? Većina je fesirana na tom stavu da nije da ajet Seif nije derogirao, nego se radi po drugim ajetima u drugim situacijama. Dobro. Znači, ovom ajetu je došlo fe intabu ve kamo salavu ateo zaka. Ako se mušici pokaju, učine teubu i počnu kanjati i daju zekat fehalu se bilo, onda ih pustite, ostavite ih. Nije spomenuto, a, a ovo je, pazite, ovaj, a, a, sura teubu objavljena među zadnjim surama. 9. i 10. godine po hijđi, što znači bio postoje i postoje post i postoje hađ, hađ je propisan već, bio otprije. Znači nije, nije bilo nepoznato. A u Koranskoj majicu spominjte ova dva rukna. E, znači namaz i zekat. E, a ni spomenuti a, hađ i post. Pa tako kaže isto u ovom hadisu, spomenuti su ova dva rukna, a nisu spomenuti ostali. A on se podrazumijevaju, naravno. A usto i u drugim preko 80 ajta se e, spominju namaz i zekat. Dakle, imu salavu atu zekat. Obavljate namaz, dajte zekat. Gdje se spajaju ta dva ibadeta. Jedan je tjelesni, jedan je ibadet u tijelu, a jedan je ibadet u imetku. <clears throat> Iz tog razloga, kažu, nije spominjena, to ne znači da, da se ne pozivaju u njih i da oni nisu ruknovi i da, da nisu na istom stepenu kao ova, ova dva. Naravno, poznate ono razilaženje, znate dobro, jel? osoba koja ne klanja, poznato razilaženje, koja je e, ubijeđena da je namaz vađiva, ne klanja, razilaženje da li, da li ga to izvodi islama ne izvodi, a ostali ibadeti od zekata, posta i hađa, većina učenjaka, osoba ako ubijeđena i tvrdi da su vađbe, a ne obavlja i po većinu učenjaka ne izlazi, i to ispravno sad, ne izlazi e, iz islama, ne izvršavanjem tih vađiba. Naravno, to je veliki grijeh i treba ga kazniti i tako dalje, ali govorimo ovdje da li je time izašao iz vjeri. Dok je namaz se tu posebno izdvaja a narod bez vaše hadeta nema vjeri za ono koji prima od nule islam. Originalni kaf kada prima islam mora imati vaše hadeta. Musliman koji se rodi jednog od roditelja muslimana je loba, on je po rođenju musliman, nema potrebe da izgovara dva vaše hadeta. Dobro, znači to je otprilike ovaj, hadis i na kraju hadisa spominje ovaj, da upozorenje da, da kada se već uzima imetak, da se ne uzima najbolji, najkvalitetniji imetak od zakata, i da se da namisnik se pazi do ove e, mazluma onom kojom se čini zulum odnosno da se čini zulum jer onaj kojom se učini zulum doviće a lažišanu prima do ovu mazluma to je otprilike znači ako, ako prepričavali hadis to je došlo u hadisu uglavnom hadis ukazuje na sljedeće stvari spomenut ću ono što spomenu, spomenu, e, naveo Abdullah e, Besam Naravno, ovde pa se ovdje nisam spomenuo, znači hadis ovdje, kad, ovaj, hadis u njemu se spominje, uh, iz njeg se razumije da, da je da namjesnik treba da organizuje prikupljanje zekata, odnosno jedan od fondova u koje se daje zekat, jedan od fondova su oni koji prikupljaju zekat, znači da se njima da plata, dnevnica za prikupljanje zekata. Uh, po većini učenjaka se to misli na imetak E, na vidljivi metak, zahiru, vidljivi metak, znači misli se od, od trgovačke robe, od stoke, od uh, hrane u zrno, to je vidljivi metak koji se ne može sakriti. Skriveni metak je šta? Novac. Novac, zlato, srebro i tako da. Na njih se ne odnosi e, da, da, da namjeski sakuplja od nek zekat, nego se vraća na, na emanet samog, samog vlasnika tog imetka. <clears throat> Dobro, Abdullah Besan kaže sljedeće stvari, ovdje je vizan za ovaj hadis, kaže hadis ukazuje na sljedeće, a to je uh, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači ovdje uglavnom pripišemo ono što smo malo prije rekli, da je Muaz ibn Džebela <clears throat> pripremio, pri, e, pripremio ga uh, i psihički i znanstveno to kako da, kako da se ophodi kada dođi kome ide i kako da se ophodi onima kojima dođe u mjestu gdje je poslan kao namjesnik i kao muallim, kao šejh, kao učena osoba. E, znači, nije, ne ophodi se isto prema ehli kitabijama kao, kao prema mušricima. E, također, kaže u ovom hadisu je e, spomenuto e, da, da dava biva po, po određenim prioritetima, da se poziva na bitnije stvari, pa onda u one manje bitnije. Znači, prva stvar u kojoj se poziva osoba, a naravno da bi znali u što ćemo je pozivati, prvo trebamo otprilike znati njeno stanje prva stvar koju pozivamo osoba, to je da povjeruje Allaha Žešanu, da vjeruje da Allah Žešanu postoji, da vjeruje da je, da je poslao vjerovisnika Muhammeda sallam, da vjeruje da je Kur'an da Allaha Žešanu. Kad to osoba prihvati i razumiješ od njega da vjeruje u to, onda možeš prijeći na one ostale stvari. Uh, kao posljedica tog takvog vjerovanja dolazi poslije toga, dolazi obaveza namaza, dolazi poslije toga, znači određeni propisi, E, smiješna je stvar i glupa je stvar kada, kada u davi radimo ovaj to da ljude, ljude kritikujemo. Kritikujemo što slušaju muziku, što puše cigaru, što radi određene harame koji su, koji su zaista harami, a ta osoba istovremeno ne vjeruje u lažišanu ili vjeruje na karada način ili ima kod sebe devijacije, širka i kufra u vjerenju, sumnja da je Kur'an ovo što je Allah i čako dalje i ti sa njim pričaš o, ovaj, o tome što sjedi sa ženama, što se rukuje sa ženom. To, znači, to, to, ovaj, to samo kazuje nepoznavanje prioriteta u vjeru. Prioritet su glavna stvar je uvjerenje. I e, čak ako analiziramo, znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem sallallahu šanu e, program da laže šanu je bio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Mekki pozivao koliko godina pozivao tevhid? Koliko godina samo u akida utvrđivanju Mekke? 13 godina, znači, samo o tevhidu, nisu propisi bili u, znači, tek je namaze pred kraj bio ovaj, propisan i to početak bilo dva namaza u toku dana i noći, onda posle pijet namaza nakon Isra, tri godine prije Hidžej. Znači cijelo vrijeme akideski stvar. I to Aisha radi Allah pojašnja u hadisu koji bilježi muslim svojom sajivu. Znači prvo znači, što, što je bilo objavljeno na ajtu izgovore, znači da se učvrsti iman, akida, ono što se vjeruje u la ila hilala. Pa kad se ljudi na tome ustabilili, e onda su došli propisi. Kad su došli propisi, ljudi su odmah prihvatali alkohol haram, alkohol haram, zinalog haram, zinalog haram, ostavljanje, nema tu šta, nema dileme. kad, kad imaš ispravno akidu. I zato je iša radi Allah, ona jako zanimljivo, znači koji, koji ona fik imala, pa kaže da je ljudma prvo došlo i reklo, da odmah čim objavljivano, odmah kad počela objava, haram vam je pita alkoholu haram vam je zinalog, haram je kameta, haram ono, ljudi kaže, šta harama, ništa, sad nič nikako, ni, ni vjerovat, ni ovo, ni ono, šta, ne, znači, zašto, zato što nijemo, nijemo, znači, uh, iman pripremljen, znači, nije, znači, uh, e, akideski nije pripremljen da bi prihvatio propse, a tako je kod nas u praksi, džaba ti pričaš babi, mami, kako je haram ovo, haram ono, i ratuješ na to, a on, tri čiste, nema, u što vjeruješ, to klanja, ni, uh, Allah zna, kaže, hoće to biti tako gore, ono, hođa, hođa fino priča, kaže, ali to, Allah zna, hoće to biti tako, jel, nisi niko vratio i, i tako. Znači, e, prioritetnije je bolje pričat e, o akidetskim stvarima, o akidetskim stvarima e, kojima se povećava njima iman, povećava njihovo vjerenje, znači da moramo narast iman, da dobije upalo imana, pa da bi ti onda znači mogao djelova dalje da pričaš o nekim detaljima vjeri. Bez toga znači e, bez toga bez toga u stvari ovaj možeš samo naići na otpor. Još naići na otpor, na negaciju, na negiranje i tako dalje. E, I čak i smijavanje s vjerom i do situaciju da ovaj e, zato sam vam govorio čisto naglašavu znači da nije nikad pametno davetski da se upuštate da pričate o detaljnim stvarima vjeri što brada što nikad sa osobom pričaš koji ne razumiješ, e, e, nije siguran da li postoje Allah Žešanu ili Kur'an da Allah Žešanu. I kad se on izjasni da je kjafir, da ne vjeruje u to, onda možeš pričati te strane. Ovako je došlo u islam celom, ali tako je vjera. Nemaš tu šta, ne, on ne razumije, ne razumije on dokaze. Znači, njegovo srce to ne može shvatiti. Njega da zanima, može sam išitavati. Ali u raspravi on želi da te pobijedi i pobjedica ako sebi dozvoliš da ulažiš u detalje, a on osnove ne prihvata. Znači, ti nametni igru da prvo prihvati osnove. Vjeruješ u amentu, bila je me lajke ti, e onda možemo dalje pričati. Ne vjeriš u to, nema šta pričati. To. Ne možeš ti razumjeti. Znači, ne možeš razumjeti ostale e, propise. I to je razumljivo, naravno. Uh, u hadisu također, kaže, ovdje navodi da nakon, znači, nakon pozivanja uh, na, znači ti prioriteti vjeri, prvo se poziva u teuhid, čisti teuhid, da se učusti iman, da bude ispravna akida, jer se na nju izgrađuju ostali ibadeti. A nakon toga dolazi namaz, pet vakata namaza, jer je to osnov vjerije. E, kaže, ovdje je dobesan, ovo kazi da je s ovim hadisom se dokazuje i to između ostalog, znači da je od namaza koji su propisani, da su pet vakata, pet vakata namaza. Naravno, to, dokazi, to imamo drugi onaj hadis, onog beduina koji je došao pitao poslanika sa lan selem. E, Allahu emereke bi hamsa salavat vikuli e, jeomi vilejine. Kaže, da, e, je li te Allah šanu naredio da klanjaš pet vakata namaza u svakom danu noći? Pa kad potvrdio poslanik sa lan selem, kaže, dobro, kaže, ja kaže, e, ima, jel sam obavza još neke druge namaze? Kaže, nisi. Osim, kaže, ente tauva, osim da klanjaš dobrovoljno. Kaže, ja neću više od ovog, ništa više. Poznati onaj hadis, sa kojima se dokazuje, a i ovaj hadis je dokaz, da je, da je bio neki drugi namaz, vađib, mada druga strana odgovara, jel, da je ovdje potvrđeno osnovni, znači, farzovi, uh, po pitanju namaza, a da u drugim hadisima potvrđeni drugi namaz koje, koje, koje vađi klanjati. U svakom slučaju sa njim se dokazuje i, znači, da je namaz koji, koji, propi, koji vađi klanjati, uh, su pet vakata namaza. Svi ostali drugi namazi e, su ili e, potvrđeni suneti, mustehab klanjati, ili fard kifaje. Ako je obavio skupina ljudi, spada odgovorno sa drugi, kao što je dženaza, kao što je po nekima bajram i, i tako dalje, drugi namaze. <clears throat> Dobro. E, onda ovdje neke stvari ponavljaju koje smo već do sad rekli. E, E, znači ovdje, znači zanimljiva stvar je došla u hadisu, kada prihvate jednu stvar, prelazi se na drugu. Kada povjeruju u dva, izgovori dva šehad, povjeruju Allah šehadom, prihvate teuhid, onda možemo govoriti o namazu. I to je vrlo bitna stvar. Znači i tako treba raditi u davi. E, ideš, napraviš neke prioritete, počinješ od osnova. E, ne treba prelaz na druge stvari, dok se, dok se prva ne, osnova ne riješi, da se ne povi, dok, dok se ne povjeri u, u, u temeljne stvari. Kad se povjeri u temeljne stvari, onda možemo govoriti, pričati drugu, na drugu stepencu. Šta ovdje govori? Znači, greška je tu u davi, uh, u pričanju o vjeri, kada sa osobom razgovaramo, uh, kad se pretvori razgovor o vjeri, u intelektualno razgovaranje o vjeri. Onako, šta je vjera islam? Kakva je vjera islam? Znači, tu, tu upadniš u, u zamku, u stupicu. I onda u stvari naučiš efekat onaj željeni. E, osoba, znači kad hoćeš osobu, odgovorimo kad hoćemo da davetimo. Ono, kad razgovaramo, razgovaramo, onako, uopćeno. Ali kad hoćemo da davetimo, ideš, znači prvo razgovaraš o temeljnim stvarima, o tevhidu. Kad osoba to prihvati i to povjeri, onda možeš pričati o ostalnim stvarima. A pričati o ostalnim stvarima, detaljima vjeri, a, a osoba ne vjeri u ove stvari, ovaj, to može samo u smislu kaže, eto, onako interes za konformacija a ne davetski. To nije uopšte dava. Pričati u detaljima e, koji su e, na nivou e, mustehaba ili mubaha ili kako islam gleda na neku stvar, davetski nije uopšte pametno e, a, a da se izostavi recimo teuhid u kojoj osoba ne vjeruje ne razumije. Davetski nije pametno, u stvari ne ostavlja efekat. Željeni efekat. Mada, pazite, imate ljudi, ovaj, kada Allah šan neko hoće da uputi, uputi ga za, na raznorazne načine. Vi znate ovi konvertiti, neko ko se vrati, vjeri i tako dalje. Znači ti kanaliziraš, ako se pratili i slušali, onaj, onaj koji prima islam, konvertite pa pita što je primio, koji je islam, kada počnemo pričati ko je šta primio islam, to su nevratne stvari po veze s vezom nema. Ovaj primio sam ošao u mešći, vidio kako lijepo svijetlo u mešći. A on prije više išao u nemražni crkve, strahota prepadne se i džina i svega. Ono. <laughs> prepadne se i sad došao u džamiju, ono, ono lijepo, prelijepo svijetli, kao ovo je prava vjera. I tako, krenuo i primio sam. Nevratna stvar. Ovaj drugi, potrefio se u ratu i otišao s muđahidima i vidio muđahidi kako su uh, hrabri, borci, snažni. Oj, kamen se odmah srce otvorili i tako počeo da se drži vjeri i tako dalje. Znači, ljudi na, na, na, nevjerojatno različiti. Znači, onaj drugi prihvatio zbog mi svaka prihvatio islam. Kao kako je mi svak došao i govori o tome kako se znalo to drvo koristi, da je ovo, da ona od toga napravila. I, i to ga navede. Znači, ljudi, da neće, da mu, da mu otvori srce je jedna stvar. To da ga privuče, to je jedna stvar. Znači, to ne treba brgat po da kaže, pa eto, vidiš, znači, pobrkan prioritet. Ne. To je samo da ga privuče. A onda šta treba da uči? Tevhid. Nema i šta da ahlak tamo nešto. Znači, nema ahlak i neke druge stvari. Tevhid. Od tevhida se počinje vjera učiti. Znači, od akide. Kad ga već privuče. E zato prilazak ljudima može biti na raznorazni način. To kad kažemo smislu, ono da vidiš na što, na što se čovjek fata, da ga nešto privuče, da ga zanima nešto vjeri. Da ga privuče, neko privlači ovo, neko privlači ono ali znači kad ga treba pozva da počne da praktikuje vjeru, da drži vjeri, da puduje, da ostavi traga na njegovom životu, moraš početi ovim redosnim prioritetima. I ako se tako ne uradi, onda osoba postane krnjava. Uvijek nešto fali. I nakaradno razumije islam. I onda sam napravi sebi problem i napravi problem muslimanima sa kojima živi. Dobro, u nastavku, u nastavku, znači ovdje što spominje Abdullah ibn Asam, eh, Abdullah, eh, Abdullah Besam, pardon, eh, navodi ovdje ovo što je došlo na kraju hadisa, a to je uh, e, koncepcija se ovdje da, da, da, više, sa više zakuća kao što je došlo u hadisu, to je jedna poznati mesela. A to je da se uzima imetak od, u zekatu, uzima se imetak od uh, bogatih i daje se siromašnima. I naravno došlo u hadisu da se ne uzima onaj najplemenitiji imetak, nego srednji imetak koji se kad se već uzima. I da je u hadisu došlo da je propisan da imam šalje uh, E, šalje prikupljače zakate donosi, to smo već spomenuli, to se ukazuju hadisu. Uglavnom, ovaj, ta činjenica da da se ovaj uzima od, e, od bogati daje siromašnima, kaže, zatim učenjaci dokazuju, skupina učenjaka dokazuje da nije dozvoljno davat zekat mimo mjesta gdje se živi, gdje živi musliman. Znači ono mjesto gdje se uzima zekat od, iz određenog mjesta od ljudi koji žive tu, nije dozvoljeno taj zekat da se daje u druga mjesta. Nego mora se dati siromašnjima iz tog mjesta. Šta je dokaz? Kaže, tu kad mi nagnjaju, uzima se od njihovi uh, bogataša u otoredu ila fukarami i daje njihovim siromasima. Znači iz istog mjesta, od istih bogataša, istim siromasima. I na tome je skupina učenjaka na tome skupina učenjaka kažu da nije dozvoljeno. Drugi stav učenjaka kažu da je dozvoljeno. Da je dozvoljeno, pogotovo ako ima zatim potrebe. Ako ima zatim potrebe da se da u druga mjesta gdje ima veću potrebu muslimana, u drugim mjestima gdje, gdje, gdje više siromaha. Ili ako ima potrebe da se da neku, na nekom mjestu gdje je, recimo, potrebno da se pomognu muslimani koji su napadnuti u odrobenom džihadu, ili rad širenje znanja, radi davi, da se pomog pa dadne zekat, za davijske aktivnosti i tome slično. I to je ispravan stav, da u stvari ovo što došlo u hadisu, da nije ciljano u hadisu to da je to vađib, da je vađib, nego da je osnova, osnova, znači da je jedno mjesto gdje se uzma, tu se i daje zekat, ako, znači, to je osnova. Međutim, ako ima potrebe da se da na neko drugo mjesto, neku drugu državu, neku drugu pokrajinu, da u tom ima širine, jer u stvari... Uh, Eh, ovaj hadis, znači on je spomenut u kontekstu takozvane tako ovaj eh, međra mahređ galibi, znači u većini slučajeva tako biva, na jednom istom se mjestu uzme, na istom daje, a, ne, a nije to pravilo da je to vađib, jer da je bilo vađib, rečeno bilo tako, da se ne smije davati uh, uh, zekat mimo onog mjesta od, od, iz kojeg je uzeto nego spomenuto da je to osnova, da je to, da je to osnova da se uzma od siromaši od, od siromaha i da se daje e, da se, pardon, uzma od bogataša, daje siromasima iz određenog mjesta gdje se živi. To je osnova, a ne da je to da nije dozvoljeno uzeti. I to je bliži stavi na tome skupina učenjaka, između ostali na tom stavu je i, i e, imam Ahmed u jednom od rivajeta. Uh, A to je poznato razilaženje. I bila aktivna mesela ta u toku Ramazana. Da li je dozvoljeno da se daje zekat iz naše krajeva, se daje recimo u Afriku ili na neka druga mjesta gdje je potrebni muslimanima. Ilovi <clears throat> koji su na zapadu da daju zekat ovam u druge zemlje. Jer ispalo bi tako ovih što žive na zapadu muslimani, ako bi trebalo davati siromasima tamo na zapadu, glavno jako malo potreba daje na zapadu ljudi koji žive na zapadu, uglavnom bolje, eh, bolje su eh, finansijskih situaciji i teže je naći mjesta gdje, u kojima se daje zekat da, da, da, da se upotpunjeni fondovi tako i onda se naravno do, do, i tu je došlo ta, to pitanje da li je dozvoljeno da oni daju zekat recimo u svoju, u svoju državi iz koje su iz osnovne države iz koje dolazi ili šalju u muslimanske zemlje, u siromašne zemlje u Africi ili u Aziji i tome slično odate došlo to pitanje, ispravan stav da nema smetnje u te, pogotovo ako ima potrebe, čak da je veći sevap davati u druga mjesta gdje je veća potreba, a nego, ne, nego davati u svojim mjestima, a nije tolika potreba u tim mjestima da se daje. I s smo završili ovaj hadis, poslije nam dolaze hadisi vezani za znači, konkretno određene stvar, koliko je nisa, koliko se daje, na koji metak i tako dalje, ono što je došlo u Mutefefu na li. Subhanak Allahumma, vabihamdika, šadu enda, la interesa, kvirkove, tubu ili ik. Andalusam. Andalus'a